O vjernici, bojte se Allaha Đerdešanu i samo istinu govorite. On će preko hrđavi postupaka vaših preći i grijeha vam oprostiti. Ako se pokori Allahu i njegovom poslaniku, taj je pobjednik. O vjernici, Bojte se Allaha Đelešanuhu i neka svako pogleda šta je za sutra pripremio. I bojte se Allaha Đelešanuhu jer je Allah dobro obaviješten o onome što vi radite. O vjernici, bojte se Allaha Đelešanuhu i sa iskrenima budite. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam dati da razliku, razlikujete istinu od lažih i grijehe vam oprostiti. Ovdjenica, ako se budete Allaha bojali, On će vam pokazati furkan. Bojte se Allaha, potući vas Allah. I mnogo je ajeta koji na ovakav ili sličan kalup ponovo otvoraju našu temu ili serijal na temu bogobojaznosti i strah od Allaha tebareke ve ta'ala. Poslanik kada je salatu u esalam je precizirao gdje je Bogo bojaznost. Pa je kazao e takva ha huna, e takva ha huna, e takva ha huna. Takvaluk je ovdje, takvaluk je ovdje, takvaluk je ovdje, pokazao je svojim prstom na prsa. A grijeh je kaže ono što kola po prsima, I ne bi čovjek nikako volio da izađe do ljudi. Pa znači takvalog smiruje, a grije uznemiruje. Takvalukom čovjek, šta se god posle toga desilo, osjeća smirenost. I samo kaže hadana wa'dan Allahu wa rasulu. Wa sadak Allahu wa rasulu. Šta se god desi, on samo potvrdi, konstatuje, Ovo je ono što nam je Allah obećao. A istinu je obećao Allah i njegov poslanik. وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا I konačno stanje njihovo jeste da im to poveća iman i predanje u Allaha tabareke wa ta'ala. A griješnici, nevjernici, munafici i oni u čijima je srcima bolest Nije se bolest iz momenta u moment povećava. I oni nikako ne bi voljeli da se zaviri u njehova prsa i da to dođe do ljudi, da ljudi sve za, saznaju na hakef i sadr. Šta sve kola kroz svjetska prsa? Zato, draga moja brašo, kazali smo da ova vjera ima za cilj da čovjeka učini abidom, pobožnjakom, da bude pobožan Allaha radi, da se boji Allaha te bareke u ta'ala i da onda sultan nema puno posla. Jer Allah Đelešanu je poslao poslanika kao milost, a ne kao Đelata koji treba da samo sabljom otkida ruke i noge i glave kao što nas drugi tako predstavljaju ili bez našeg odobrenja u naše ime pričaju. Ovo je vjera milosti, jer je ova vjera od onoga koji je najmilostiviji. Allah subhanahu wa ta'ala koji traži od svojih robova da iz svakog ibadeta i svakog propisa izažu bogobojasni. I zato ćemo vidjeti da u Kur'anu malte ne, nema stranici, a da Allah Đelešanu ne kaže bojte se Allah. Negdje po dva puta, negdje po tri put. Zr I uglavnom je to na koncu ajeta. Tamo gdje se završava misao, a u arabskom jeziku je baš tako i poredan, da ona zadnja riječ često tumači čitav tekst. Kao što ćemo to vidjeti iz današnje hudbe uz Allahu te bareke ve taala pomoć. Da li Allah dželešanu govori šta sve vjernik treba da radi? I u čemu se u stvari ogleda dobročinstvo? A bir, al bir je jedan od vidova bogobojaznosti i čestitosti prema Allahu te bareke ve taala. Pa kaže uzvišeni na 27.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 U tome samo an tuollu uđuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Da se ono formalno i formalizam samo u vašem životu vidi. Da se okrećete prema Mekki ili prema Mešidu Laksa. prema te dvije kible koje su kod nas muslimana poslate. Znači nije to samo dobročinstvo da se okrećete istočno i zapadno, nego je dobročinstvo da vjerujete u Allaha Đelešanu, u onaj svijet, u Meleke, u njegove knjige, u poslanike, da dajete putnicima, onima koji traže, da oslobađate zarobljeni, da obavljate namaz, dajete zekijat, da izvršavate ugovore i ahdove koje ste potpisali s nekim, وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّا i da se strpite u raznim oblicima iskušenja, bolesti i ezijeta u teškim situacijama u laike ledina sadaku. Ovo ko ima ove osobine, ove karakteristike, ta je sadiko. Ta je ostvario ko sebe esitk. Ta je iskren. Ovo laike homul mutakun. I to su oni koji su bogobojazni. Znači, to su ljudi koji vode o svim segmentima islama računa. Nije kod njih vjera samo forma. Čak i mladi muslimani na ovim prostorima, kada su prigovarali ovima koji vode muslimane u duhovnom pogledu, rekli su, mi se ne slažemo sa njima zato što samo zagovaraju formu. Kako ćemo zanijetiti i uvijek zanijeti po novotarskom obliku? Jer kaže islamski učenjaci, ko tajni ibadet proglašava javnim ili je budala ili ne zna. Zamisli Zamisliješ putem i kažeš ja strahujem od Allaha, ja strahujem od Allaha, ja strahujem od Allaha. Ljudi bi rekli ti trvaš pod kako hoćete, ruke u prouči. Nego se to mora vidjeti na tebi, a ne smiješ govoriti. Ideš putem i govoriš ja sam u telekir, ja sam u telekir. Ja se oslanjam na Allaha Đelešanu. Kod nas ti narod rekao, ti si tebe čelija. Nisti svi kod kući. Jesu to tajni ibadeti. E tako je stvar nije ta. Ideš na džumu i kažeš, ja odluči da upalim svoju jahalicu, dizela ili benzinca, i da krenem u tom i tom pravcu, da klanjam džumu i tako naglas pričaš, Niko te ne bi smatrao normalnim insanom. Pa tajni ibadeti, oni su tajni, a javni su javni. Ali mi ovdje želimo da povežemo, znači nije bitna samo forma, a ona je bitna. I bez nje se ne može. Ne može samo zanijeti ti i kazati ja klanja. Kao što ne možeš klanjati, a nisi zanijetio. Sve je to povezano. Znači, u islamu je bitna i forma i suština. Da čovjek uživa u ibadetima i da dostigne ovaj stepen da bude mu tepija, da bude bogobojazan, da ovi svi ibadeti, a to je dokaz u čega su propisane ibadeti. Allah Đelešanu nije propisao vjeru da ljude opereti nečim, nego da oni u tome uživaju, da svoga gospodara kako treba upoznaju i da se njihovi stepeni na dunjavuku povećavaju i da se pripremaju za posebno mjesto u džennetu gdje će biti mu tepije jedni prema drugima okrenuti, uživati u tom džennetskom ambijentu. Dalje Allah te barek evo ta'ala kada govori o odmazdi, o kisasu, spominje isto tako takvaluk. Pa kaže, o lekum fil kisasi hajatun, i ja ulil el babi la'allekum tettakun. U odmazdi vam je život, to jeste obstanak, O, razumom obdareni, ja ulil el bab, la'allekum tettakun. O, vi koji kažete da ste pametni, ako ste bogobojazni, Jer čovjek, kada vidi da treba neko da bude ubijen javno, da mu se glava otkine, ili da mu se ruka otkida, ili da se izvršava šerijetski sud nad njim, često ljudi možda emotivno razmišljaju, pa kažu čekaj da ovo nije malo žestoko. A Kur'an kaže ako ste bogobojazni, Ako ste razumjeli ko je Allah i ako znate šta je bit ove vjere, onda se ne mojte bojati toga, nego vam je u bogobojaznosti rješenje. To jeste u sprovođenju Allahovi Tebare Kevu Teala zakona na zemlji. U, to vam, u tome vam je opstanak. I zamislite danas, draga moja braća, znate li gdje je danas najveća gužba? pred zatvorima. Gužva unutra, a nered van zatvora, a nered i unutra. Nema više mjesta. Čovjek kada bi u Bosni samo čitao crnu hroniku, mislio bi da je ovo planeta majmuna, da ovo nikako nisu insani. Ljudi ostaju iz piskova i idu ubijaju odreda. Ona je uzme mesarski nož, Kod je od djeteta do žene, do majke, do starca? Pravi pokoj na Dunjavu kako pol nema rata. Živimo u nekakvom blagostanju. Pa zašto onda Kur'an kaže o lekom fil kosasi hajatun i ja ulil el babi alnekum tetakun? Pa vama je u kisasu opstanak. Ako ne bude suđenja po Allahovom zakonu, da ubijeni bude ubijen. Ti njemu dadneš nagradu kad mu dadneš doživotnu robiju. Ti njega sada toviš. O Bože, fino, da u zatvoru strema. Četki su za zube da je naoštri dobro od prozor i da čeka najvećeg bandita koji će mu se pridružiti i da mu kaže da je on car bandita i dođe iz bodega tamo. Jer on je doživotnu robiju dobio. Nema smrtne kasnije. Sad on sprovodi smrtne kasne. On ubija, on vode. On se stavio služba službu Allaha tabarak evo ta'ala. Da on sudi. I tako će biti na Dunjaluku. Dogod ljudi ne uzmu za Allahov zakon. Koji je apsolutna pravda. I nema po babi po stričanima. Nego ima po Allahovu šerijatu. Židovi su tijeli da preko Muaza, sad Ibn Muaza, izvuču se na neki način ko što se danas izvlače kod munafika i prodani duša pa su kontali pošto je on dobar sa njima i u vezama poslovnim sa njima da će on njima naći nekakav koridor da se izvuku pa kaže sad Ibn Muaz o Allaho poslaniće ako je stalo da ja presudim onda svi muškarci nakladu a žene i djeca roblje pa se Aršur Rahman zatresao od te pravedne presude. Ovoga velikoga sahaba rabi Allahu ta'ala anhu. Znači, kada je u pitanju Allahov zakon, zato kaže poslanik alaih salatu wasalam, tako mi Allaha, kada bi moja čerka Falpima ukrala javio i ruku otkinu. Tu ne smije da bude milosti. I zato ljudi, ako se boje odmazde, odma onda mora, onda nisu razumjeli ko je Allah, onda će vratati nebe na zemlji, kao što to danas vidimo u svakoj boli života, jer se prave zakoni da posebnim bandama ugode, a da bi ostali ko pol bili proganjani. Dalje kaže Allah te bareke o ta'ala, a ovo je, znači, treći put spominjanje takvaluka samo na jednoj stranici. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaikum idha hadara ahadukum maut in tarake hredin il vasijete lil validejni wal aqlebin bil ma'ruf haqqan ala muhtaqin. Kaže kada nekom od vas dođe smrt i kada ostavlja imetak propisano mu je kao obaveza da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima haqqan ala muttaqin. To je pravo bogobojazni, to jeste ako se Allaha bogobojazni boji. A moraju se bogobojazni Allaha te bareke wa ta'ala bojati. Znači vidimo da Allah žele šanuhu kada govori o propisima gdje se krv prolijeva, gdje se i metak dijeli, gdje se treba poredati obredi, od samog određivanja kibli, dodavanja prava siromasima potrebnima, oslobađanje robova, dijeljenje na Allahom putu, obavljanje namaza, davanje zekijata, da tu ako ne bude takvaluka, onda će to biti samo forma. Pa zna mi danas ne vidimo na svijetu da ima nekakvi organizacija koja se bore za ljudska prava organizacija koje se prodaju da su društveno korisne i humane. Međutim, šta njima fali? Njima fali vjera u Allaha Đerlešanu kompletna. Ništa od toga nemaju. A i samo vjedniku, ako sve ovo ima što smo pobrojali, a nema po poniznosti, šta će onda biti na kraju? Pa bit će jasan da izadio iz zatvara pa evo ja klanjam, pa evo ja dajem zekija, pa evo ja malo prije podijelio, ja ne želim od sebe. Kad god da vrati, god da vrata, kaže neki bogataš, ja kaže, popo marke dadne, ne želim ja od sebe. je pojede keci smoki, ima toliki metak, ljudi mu kažu, najim lijepo, kaže svaki dan pojedem keci smoki, ne želim od sebe. Onda nema, znači, ovoga momenta, nema bogobojaznosti, nego će ljudi prigovoriti zato što to često ne rade u ime Allaha tebareke wa ta'ala, nego rade u ime neki drugi ovo dunjavčki ciljeva. Idemo u Ramazan. Evo nam Ramazana, kuca nam na vrata. To je veliki musafir i veliki gost koji nosi sa sebom velike berekate. I mi molimo sa ovoga časnog mjesta Allaha Tebareke u ta'ala, kao što su to molili Selefi, pola godine da dožive Ramazan, a pola godine da im Allah primi ono što su uradili u Ramazanu. Sve što možemo progovoriti o Ramazanu, zbog čega je Allah propisao post, zašto toliko gladovanje, zbog čega povećani i badeti, šta je cilj svega toga, da budemo gladni da se udebljamo. To danas uglavnom se tumaša. Jedni kažu, ma žeće ja gladova toliko, a drugi kažu, Ramazan je odlična prilika da se lijepo udeblja. Jer u Ramazanu ima pojest ono što nema mimo Ramazana. I neki su razumijeli da je Ramazan gladovanje, a drugi su razumijeli da je Ramazan prilika za tovljenje i debljanje. I vidjet ćemo da mi uglavnom izađemo deblji iz Ramazana. Pa je ona narodna kaže, rekli su ljudi, hođi, hođa kakav ti je to obraz. Primijetili na iftaru malo više hođa, jede. Kaj nije ovo ništa kako je prošle godine bio debel. Znači, prošle godine sam se bolje najedao i bolje sam debljao, ove godine mi nešto ne ide u prilogu. Cilj propisivanja Ramazana, draga moja braća, se svodi na ovu riječ takvaluk. Ja i juhel ledina amenu kutibe alejkumu sijamu kema kutibe alel ledine min kablikum zašto? leallekum tetekun o vjenici propisuje vam se post kao što je bio propisan i onim prije vas zbog čega? da gladujete da se udebljate leallekum tetekun da biste se bogobojaznosti naučili znači svi odredi koji su Ramazanu od taravih namaza od noćnih napila od do posta, do pravljenja iftara, do sehura, do činjenje, davanja zekijata, tada je najberičetnije dati zekijat, iako nije obavezno tada samo dati. I svi drugi vidova i obreda, u tom mjesecu Allah objavio Kur'an, najbolja noć tul kadr, hajru min elfi šahr, bolja od hiljedu mjeseci, i svi drugi berekijati koji se mogu pobrojati u Ramazanu, cilj je da se čovjek nakon što je godinu dana skupljao grijehe i jedno stalno zatrudnio od grijeha i ogroman stomak imao toga i duša mu prljava došao taj mjesec koji nosi sa sebom između ostalog jedna trećina oprost druga Allahova milost Treća oslobađanje od vatre naših ratova. Cilj je znači Ramazana se ljudi maksimalno i definitivno očiste od grijeha, a onda mole Allaha Đalešanu pola godine da ih to drži, da ih malo to primi i onda opet sljedeću pola godine, šest mjeseci, da dočekaju ponovo tu novu, novu znači sezonu. I zato se prenosi da poslanik Ali Salatu Veselam nije molio da doživi nešto drugo i da mu se produži život osim da dočeka Ramazan znajući šta ima u ovome lijepom mjesecu koji nam evo kuca još za koji mjesec na vrata kulu kao li hada واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد Počinje Allah Đelešanuhu da objašnjava propise posta i završava prvi ajet la'allekum tettekun i završava propise o postu I spominje se isto tako na kraju takvaluk, zbog čega sve to. Čovjek, ako nije bogobojazan, znači, može u tajnim ibadetima i u tajnim situacijama, znači, kada je između njega i svijeta paravan ili zid, da uradi svašta. Pa je ovaj radijallahu ta'ala anu, bio je bogobojazan, ali radio je nešto što drugi ljudi nisu radili.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 One su odjeća vaša, vi ste odjeća njihova. Ali Allahu annakum kuntum tahtanun anfusakum. Kako je Kur'an precizan? Ko razumije arapski jezik ovdje je sve rečeno šta je on radio. Ni ništa zamotavan. Ovdje je spomenut slučaj Hitan. A Hitan u arapskom jeziku znači sunečenje. Nešto što je osunečeno. Zna Allah Đelešanu šta vi radite po noći, tako mi prevodimo. Pa je Allah oprostio to što radite. Od sada samo to radite, to je dozvoljeno. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti. Znači jedite do zore. A zatim upotpunjavajte post do noći. I ne bojte se približavati ženama, opet zabrana. U antum akifune til mesađi. Kada ste u itikafu u mesđidima? Tilke hududullahi fela taqraguha. To su Allahove granice i ne bojte ih se približavati. Kedalike jubeyinullahu ajatihi lin nas, leallahum jettekun. Tako Allah ljudima iznosi svoje dokaze, ne bili bili bogobojasni. bojasni. Na početku la'allakum tetekun, a ovde na kraju la'allakum yattakun. U prvom pogledu znači al-hitab, obraćanje drugom licu, znači vama. A na kraju la'allakum la'allahum yattakun da bi bili bogobojazni oni, treće lice, znači svi oni koji tamo nešto u čoškovima, u svojim kućama, budu radili mora to biti u granicama što je Allah dozvolio. A nikako da se izađe iz tih granica u protivnom, u protivnom, krše se Allahove granice. A s druge strane, onaj ko bude shvatio ko je Allah, on će biti bogobojazan. I kada mu nešto bude, vuko da to uradi, on će reći ja se bojim Allaha tabarake wa ta'ala, kao što je kazala djevojka, koje kaže majka, donali vode, zid je, ne vidi niko. Ne vidite Omer, halifa muslimana, ali djevojka bogobojazna pa kaže, ako ne vidi halifa muslimana, vidi gospodar halifin Allah Đelešanu. Zbog toga, draga moja braćo, evo vidimo i post, et i drugi obredi se vežu za takvaluk. Znači, cilje da ovo svoje srce smećamo. Cilj je da budemo bogobojazni. Zašto? Zato što mi, draga moja braćo, ne znamo ništa o sebi plavu. Ne znamo kada će sudnji dan i zato Allah Želešanu kaže bojte se sudnjega dana. Ne znamo šta je u maternicama. Jer vidimo da je čovjek ebu ništa jednostavno. Skoro se desio jedan slučaj da je jedna sestra tek nakon osmog mjeseca otkrila da je trudna. Nikako nije znala. To je još jedna samo potvrda. Iako mi ne negiramo ovu tehniku da nakon 120 dana kada Allah Želešanu udahne dušu da se tom tehnikom može otkriti da ima život i da znači ima plod Čak se može otkriti ili muško i žensko i tako dalje. Ali često ta tehnika zakaže. Jer onaj što gleda na tu tehniku, on je krmenjiv često i džunup. I ne zna možda o Allahu ništa. A i onaj aparat je na struju ili nekakve, nekakve uloške. Pa je on stvorenje od stvorenja. Čovjek je najpotpunije Allahovo stvorenje pa zakaže. Pogriješi. Slavčina. Slavčina. A kamo li onda onaj aparat koga taj slabi insan formira napravi? I zbog toga Allah Đelešanu hoće od nas da nas učini bogobojasnim da bi imao naš smisao, da bi smisao naše života i boravak na ome životu, na ome svijetu imao smisla na život. Da bi mi jednostavno bili živi Kur'ani koji zemljom hode, da bi svijet kada vidi bogobojaznog čovjeka izvlačio pouke, da bi životinja rahat od nas bila, da bi priroda rahat od nas bila, da bi jednostavno u tom obliku i pakovanju jedino čovjek odgovara da živi na ovom svijetu. Uprotivno, on je samo mufsid koji čini nered na zemlji. A kulu kao li hada ustavfira li olekum, pa stavfi ruhu. Allahumma izan islama wa izan muslimin, wa adilna širke wa mušrikin, فانصر عبادك المؤمنين اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم ثبتهم يا رب العالمين اللهم عليك بعمريكا وجيشها اللهم اسقط طياراتهم ومزل بباباتهم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين اللهم وحي صفوف المسلمين اللهم ألف قلوب المسلمين اللهم اجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تجعل أحدا منا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة عندك إلا قضيت حاجته يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار